poznatiji od šeha Hamed bin Atika koji je napisao onu prošlu risalu koju smo čitali. Ova risala koja je ispred nas zove se Kešku Šubuhar. Zove se Kešku Šubuhar. Pa na samom početku na neki način red je i obaveza da se objasni šta znači Šta znači ovaj naslov? Kef je dizanje, otkrivanje ili razbjelodanjivanje, je li tako? Kef. Dizanje i objašnjavanje čega? Šubuhat. Šubuhat je množina od riječi šubhe, je li tako? Koju mi često koristimo. Imam šubhu ili nema šubhu ili ova ima šubhu. Je li tako? Šubha u osnovi znači mi je prevodimo kao riječ sumnja, jel tako? Međutim, nije to, nije to sumnja. Šubha je u stvari kad se nešto pobrka i pomiješa i postane nejasno. I postane nejasno. Kad se pobrka, pomiješa i postane nejasno. Prema tome, sumnja nije to. Jel tako? Sumnja nije to šubha je kad se nešto pobrka, pomjeća i postane nejasno. U stvari, šubha u šarijatskom smislu je miješanje istine i, i laž. Je li tako? Istine i laž. E, to je šubha. Kad se pomiješa istina i laž. Oni koji žele da proture laž, obično je miješaju sa istinom. Zato što puka ili gola laž, teško će proći kod bilo koga, je li tako? Zato se, je tako, laž miješa sa istinom da bi prošla, da bi bila prihvaćena. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kad se obraća ahlul kitabijama, ja ahlul kitabi la telbisu l'haqa bil batil. O ahlul kitabije, nemojte vi zaodjevati istinu u laž, u laž. Znači, nemojte mjesati istinu i laž. Zato, Nemojte uzimati laž, pa joj odjelite odjelo istine I ljudi to tako prihvataju. Tako ne može se miješati istinu, istinu i laž. Pa je znači šubha nešto što je pomiješano znači istina koja je pomiješana sa, sa lažima. I vidjet ćemo znači da oni koji se suprotstavljaju nama u teohidu, je tako? koji se suprostavljaju istini u teohidu, da obavezno šta imaju te svoje šubhe. Je tako? Mi kažemo šubhe, Arabi kažu imaju šubuhat. Je tako? Imaju puno šubhi. Na mnogo mjesta su pomiješali istinu i laž. I zato su zalutali u poglavlju, odnosno u najvažnijoj stvari, a to je teohid. To je teohid, bez, koje, bez kojeg Allah subhanahu wa ta'ala nikome djela neće primiti. Bez kojeg nikome Allah subhanahu wa ta'ala djela neće primiti. Pa ćemo vidjeti kako zaodjevaju istinu u laž. Kako mjesaju istinu u laž. Dođu kaburđije, jel tako, ovi koji stavate i bade se oko kaburova i uzmu šarijatske dokaze koji su sta Ist, Istina uzmu šerijatske dokaze koji ukazuju na to da je svaki dobar Allahov rob, svaki mu'min i mu'ahid svaki mutetija, je li tako? Svaki onaj koji je od mutetina, koji se čuva onoga što je Allah zabranio, izvršava ono što je Allah naredio, da je on Allahov vlija. Je li tako? Allahov prijatelj, štićenik, je li tako? da ga Allah štiti šerijatski dokaz uzmo hadise, jel tako men aada li valijen kad azentuhu bil harb bil muharaba jel tako ko, mi, ko napadne moga valija, mu'mina jel tako objavljuje mu rad. i tako dalje uzmu te šerijatske dokaze koji ukazuju na to da je svaki mu'min kod Allaha subhanahu wa ta'ala počašćen jel tako da ima počas, da ima visoko mjesto kod Allaha subhanahu wa ta'ala i kod mu'mina, jel tako? I onda uzmu te dokaze koji su istina. I kad to dokažu, onda kažu oni zaslužuju šta? Da ih uzmemo za posrednike. Da od njih tražimo se faat za uzimanje. Da od njih tražimo da se za nas zauzimaju kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je ovo dopola bila istina, jel tako? A ovo otpola las, batel pa su pomiješali sa istinske dokaze i njima dokazali laž. Je tako? Pa kad god se koristi neki dokaz koji je istina, da se njime dokaže batil, to se zove šubha. Je tako? To se zove šubha, mješanje istine i laži. Dokazivanje, dokazivanje istinom, da, želi se istinom dokazati laž. Da tako? Pa oni jesu odabrani i dobri, međutim, ne zaslužuju da im se ibadet čini mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Koliko god su odabrani i dobri, koliko god su Allahove vlije, ostaje Allah gospodar svih svjetova, a oni njegovi robovi ne zaslužuju ništa od onoga što zaslužuje Allah subhanahu wa ta'ala od ibadeta. Pa je ovo sa jedna od šubhi, je li tako? S druge strane, kako ste uzeli ove dokaze pa dokazali da se njima može dova uputiti i od njih pomoć tražiti i od njih se faja tražiti a zapostavili druge šerijatske dokaze koji su takođe istina gdje Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje da se bilo kome drugom ibadet čini da se bilo kome drugom dova upućuje i da iko mimo njegove dozvoli njegovog zadovoljstva posjeduje šeha šeha šeha Znači, to je primjer šubhe. I mi čitamo sad ovdje razotkrivanje šubhi. Jel tako? Čitamo knjigu koja se zove ta razotkrivanje šubhi. Eto, to je ta knjiga. Između ostalog poznata šubha i među prvim meselama i pitanjima gdje su mnoge sekte zalutale je pitanje Allahovi subhanahu wa ta'ala svojstva svojstava, njegovih savršenih i uzvišenih svojstava. Pa su onda uzeli dokaz koji je istina. Lej se ke misli hisi, njemu ništa nije slično. Ovaj ajet je istina, je li tako? Njemu ništa nije slično. Ali su ga uzeli da ovim ajetom dokazu i zanegiraju Allahu subhanahu wa ta'ala svojstva koja je on sebi potvrdio u drugim ajetima ili u hadisima mu Resul sallallahu alaihi sallam potvrdio ta svojstva. Zaboravajući drugi dio ajeta. Ovaj isti ajet kako se završava? Lejte ke misli i šej, njemu ništa nije slično. Ovo se nije on basir. A on šta? Je se nije, se čuje i basir se vidi. Pa Allah stano tala kaže, jeste, njemu ništa nije slično, ali on sve vidi i čuje i čuje. Pa uspostavi Allah stvarno tada negira bilo takvu sličnost, ali uspostavlja i potvrđuje svoj svojstva. Da tako? Negira sličnost, a potvrđuje svojstva. I tako mi nastupamo. Pa Allah stvarno tada kad kaže, kad pomene ruku, je tako? Ili spomene dvije ruke, mi potvrđujemo to svojstvo Allaha subhanahu wa ta'ala, a negiramo sli, sličnost kao u ovom ajetu potvrđujemo, negiramo sličnost, a potvrđujemo da je se i da je dosir. Je tako? Zašto kad kažemo da je se da je se nije i da je el dosir, zašto negiramo sličnost? Zato što je čovjek šta? Ima vid i čovjek ima sluh, ali čovjek ko vidi sluh nije kao vidi sluha Allaha subhanahu wa ta'ala koji sve vidi i sve i sve čuje. E tako isto nastupamo i kod drugih svojstava i kažemo ruka da. I dvije ruke da. Međutim nije kao ruke koje mi znamo nego kako prilici njegovoj uzvišenosti i savršenosti kao što Resul sallallahu alejhi ve sellem hadisu kaže da su kilta yadayhi yumna da su oba dvije njegove ruke desne i tako dalje. Dakle kako prilici njegovoj uzvišenosti i savršene. A oni su uzeli ovaj dio ajeta, njemu ništa nije slično i kad dođu do svojstava koji oni na osnovu svog malog razuma, nećemo reći malog mozga, nego malog razuma i nešto malo znanja, učini im se da se kroz to ogleda sličnosti onda kažu ne ovo ne priliči Allah i negiraju svojstva koja je Allah stano tada sebi potvr, potvrdi. Ovi o kojima mi govorimo, koji imaju ovu šubhu, Ova šubha je davno se pojavila. Davno. Je tako? Među prvim šubhama koje se pojavila. Nakon Havariđa, je tako? Kaderija. I tako dalje je došlo se svojstva. Je tako? Imam Ahmed je prvi <clears throat> imao jedno veliko iskušenje baš u svojstvima. Je tako? Jel? Da li Allah subhanahu wa govori ili ne govori? Jel, Allah, jel Kur'an Allah govori ili je to? stvoren, došla su te šubhe orasle, je tako? Učenjaci su na sve ove šubhe odgovorili i donijeli šerijatske dokaze da to nije istina, je tako? I razjasnili i razdvojili istinu od ba, od vakila u tim šubhama. Međutim, je li prestalo, je li prestalo taj dalalet? Nije. I dan danas taj dalalet, šta? Veoma, veoma rasist. I mnogi kod nas koji imaju velike ovako one a i skupa džubeta mnogi se ponosom ističu šta da su maturidi ste akide, a? Ebu Mansur al maturidi je živio relativno kasno, tako? Ako je on donio istinu, pa šta je bilo s umetom prije njega? A između ostalog, njegov menheđ je ovo, što smo malo prije govorili šta? Da negira i negiraju svojstva Allahu subhanahu wa ta'ala samo ako to ne mogu da pomire i da a, ako im se učini da se u tome ogleda sličnost između Allaha i njegovih robov. A potvrđuju neka druga svojstva. Pa kažu Allah je hej, je tako živi? Mi kažemo pa i čovjek je živi pa i tu, i, i ta svojstva koja ste potvrdili, ako idemo mak na konac, i tu se onda ogleda sličnost. Ali oni onda kažu šta? Ali Allahov život nije kao čovjekov život i život njegovih stvorenja. Pa tako isto i ostala svojstva, recite isto tako. I za ova ostala svojstva recite isto tako. Pa što ovo primjer, ovo sad, nismo još ušli u temu, nego što ovo primjer za šub, za šubhet kad se pomiješa istina i laž, kad se pomiješa ajet, lejseke, misli i šej, koji je istina, njemu ništa nije slično, ali se njime dokazuje, odnosno njime se želi dokazati da se zanegiraju druga svojstva koja je Allah stano tala sebi potvrdio. I to je onda šubha. To je onda šubha. Kaže šehol islam. Na samom početku ovi, ove risale u kojoj na samom početku odmah objašnjava šta je taj teuhid sa kojim je Allah subhanahu wa ta'ala poslao vjerovjesnik koji je objavio knjige. Pa kaže, znaj Allah ti se smilovao da je teuhid činjenje ibadeta samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Da je teuhid, šta je teuhid? da je to da samo Allahu subhanahu wa ta'ala ibadet čini i nikome više. I da je to vjera, to je din sa kojim je Allah subhanahu wa ta'ala poslao svoje poslanike i vjerovjesnike svojim robovima. To je din. Šta je din? Šta je telhid? Da se samo Allahu subhanahu wa ta'ala ibadet čini. Da se samo Allah subhanahu wa ta'ala ibadet čini. Sa tom vjerom i sa tim je Allah subhanahu wa ta'ala poslao sve vjerovjesnike, sve poslanike. Pa prvi poslanik koji je poslao je Nuh alaihi salam kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala poslao njegovom narodu zbog čega? zato što se u njegovom narodu pojavio čist širk A šta je to širk? To je suprotno ovom tevhidu sa kojim je Allah poslao sve poslanike. <clears throat> Pa tako? To je u njegovom narodu su se pojavili oni koji su počeli ibadet činiti nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. I po prvi put u istoriji ljudskog roda. Tad u Nuhovom narodu prvi put se pojavili neki kak ćemo i nazvati, nekim najružnijim imenom, koji su i bade počeli činiti nekome drugom ima Allaha subhanahu wa ta'ala. I onda im Allah subhanahu wa ta'ala šalje sa poslanika. I prvi poslanik koji je Allah subhanahu wa ta'ala poslao je Nuh a.s. I od Nuha do posljednjeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, svi su govorili svome narodu šta? Ja abudu abudullaha ma lakum min ilahim gajru. O narode moj, Allahu ibadet činite. te drugog ilaha mimo njega. Nema nikoga drugog koji je ilah, kome treba ibadet činiti mimo Allaha. Samo Allahu ibadet Allahu ibadet činite. Ona kad ba'asna fi kulli ummeti rasule, a ni'abudu Allaha, vod tanibu tagut. Svakom narodu smo poslali rasula. Allahu ibadet činite i klonite se taguta klonite se svega onoga čemu se ibadet čini mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Klonite se svega onoga čemu se pokoravaju mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Sve ono što se slijedi besprijekorno slijedi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Vidimo to iz brojnih dokaza, između ostalog, Rasul sallallahu alaihi sallam, kad je poslao Muad ibn Zabela u Jemen, da poziva ljude u islam kaže šta فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله nek bude prvo čemu ćeš ih, čemu ćeš ih pozvati nek bude prvo čemu ćeš ih pozvati šehadet la ilaha illallah u drugoj predaji en juvahidu Allah u drugoj predaji kaže nek bude prvo čemu ćeš ih pozvati da samo Allahu ibadet čine. Da samo Allah subhanahu wa ta'ala ibadet čine. Pa je prvi Rasul ko? Luh alaihi salam. Dobra, šta je sa Adamom? Alaihi salam. Adam je prvi nebi. Je li tako? A Nuh je prvi rasul. Pa kakva je razlika između nebije i rasula? Ovo je fajda. Znači, onako usput korist da spomenemo. Zato vidio sam da je spomenuo komentator ovdje. Znači, prvi je Rasul zato što je poslan narodu koji je zalu, zalutao i koji se suprotstavlja tevhid tevhid e to je Rasul onaj koga je Allah stano tajla poslao da pozove narod koji se suprotstavlja tevhid. A nebi je onaj koji je posla narodu koji je inače na, na tevhidu. Je tako? Oni su već na tevhidu. Pa to im je posla da ih opominje, da ih učvrsti, da oni ostanu na tome, je tako? Da bude među njima da ne bi slučajno zalutali, tako, kao preventiva. Pa Adem a.s. nije posla narod koji je zalutao Da tako? Neki narodu koji se suprotstavlja u Teuhidu. On i njegovi potomci svi su živjeli na Teuhidu do Nuhovog naroda. Da tako? Iako su činili grijehe, grijehe je tako? Činili su grijehe. Hab ili kabil, je tako? Bilo je griješenja, međutim nisu činili šir, širka, samo su Allahu i Vares činili. Pa onaj koji ko posla narodu koji je na Teuhidu, on je Nebi nije poslao narodu koji se suprotstavlja tevhidu. A onaj koji je poslan mušricima, on je rasul da ih pozove. Je tako? I zato je merteba. Odnosno, stepen rasula iznad stepena nebija. Zašto? Zato što je lahko i lakše ljude pozivati dobru. Je tako? Nego odvrćati ih od, od zlašta svako danas se pušta da pozivaš dobro. Pozivaj dobro koliko hoćeš. Oni se samo na odazovu i mirni su. Ali kad počneš odrašat kod zla i počneš zlo zabranio, onda nastupaju problemi. O tako? Onda nastane problem. Pa je Nuh, alaih prvi rasul, između ostalog hadisu, kada će ljudi na sudnjem danu, jel tako, kad budu proživljeni, podati od poslanika do poslanika i tražiti od njih da se zauzimaju kod Allaha subhanahu wa ta'ala da počne suđenje šta kad dođe do Nuha reći do, doće do Adema pa nabrajati njegove fadile se, tako, njegove vrednosti ali kad dođe do Nuha njegova vrednosti kažu ja Nuhu Ente evvelu rusul. O Nuh, ti si prvi rasul. Pa je ovo dokaz da je Nuh prvi rasul ila ahli il ard koji je poslan stanovnicima zemlje. Koji je poslan stanovnicima zemlje. Pa smo ovdje objasnili značenje tog tevhida. Ali smo sve. Značenje tevhida sa kojim Allah poslao sve vjerovjeće. Sve uh, e, poslanice. Rusul, je li tako? oni su svi došli sa ovim tevhidom. Šta? Da se samo Allah i Bade čini. Suprotno tom tevhidu je širk. Širk. Kako je došlo do tog širka? Širk je nastao zbog pretjerivanja u pogledu dobrih ljudi. Zbog pretjerivanja u pogledu dobrih ljudi. Prvi širk i osnova širka na zemlji je to. Znači, pretjerivanje u pogledu dobrih ljudi kao što su pretirali nuha u narod u pogledu veda i suaha i jeguta i jeuka i nesra kao što stoji kao što stoji u predaju od Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma kod imama Bukhari je tako u njegovom sahihu gdje kaže bili su ovo tipovi Nuhovog naroda pa su poslije ih preuzeli Arape. Ove kipove bili su kipovi kod duha ovog naroda, pa su ih poslije preuzeli Arape. Ovo su imena dobrih ljudi u Nuhovom narodu. Imena dobrih ljudi u Nuhovom narodu. U drugoj predaji ne, ne stoji ovdje, u drugim predajama, spominje se opširnija predaja da je, da su ovi tipovi bili zatrpani koje je šeitan nekada sapnuo kad se proširio širk među Arapima, gdje se nalazi Pa su otišli i iskopali i pješka i poredali. Pa su bili, kaže, bio je uh, led. Led je bio kod Dalmatu Žentar. Suvaja je bio kod Hudejn. Ovo su imena mjesta ili imena plemena, je tako. Jegus je bio kod Murada ili Benu e, Mupajsa. Zatim Jauk je bio kod Hemedana, ime plemena, je tako. Nesr je bio kod Himjera, ime plemena, je tako. To su imena dobrih ljudi od Nuhovog naroda. Pa kad su oni pomrli, šeitan je nagovorio njihov narod da naprave na njihovim mjestima gdje su oni i bavet činili i sjedili da naprave njihove skulpture skulpture da izvaju naprave njih znači kipove u njihovom li, liku i da ih nazovu njihovim imenima pa su to učinili i nisu s početka im i bade činili nego su ih napravili da ih podsjećaju na njih jel tako ne bili i oni kao podstres jel tako da i oni i bade sine da i oni budu kao ovi koji su bili tako dobri pa onda da bi ih što bolje podsjećali i što veću inspiraciju dobili onda su odlazili kod tih kipova i tu na tom mjestu i badatili Allahu subhanahu wa ta'ala Ali nisu u početku ibadat činili tim tipovima. Kad je pomrla ista generacija i kad je nastalo znanja, onda su došli džaheli i rekli ovi prije nas nisu ništa drugo obožavali do one kipove i onda počeli ibadat činiti tim kipovima. Eto, tako se proširio širk i tako nastao širk. Danas isto sa najboljim namjerama, je li tako? Da da napravimo sad spomen ploče šehidske česme gde da napravimo ovo i ono što? sa najboljim namjerama, jel tako? da nas podsjeća da nas opominje da naša djeca znaju da ovo, da ono, međutim sve su to šeitanske zanske koje na kraju neće nikakve koristi imati niko osim što će biti iskušenje ljudima da zapadaju u širku osim što će biti iskušenje ljudima i sljedećim generacijama da zapadaju u šešt. Molim Allah da se to ne desi. I da rukama mu vahira zbriše sa lica zemlje svaki tip i svaki idol i svaki istorijski trag koji bi mogao biti iskušenje i mogao biti sebe širka. Kaže dalje šehhul islam, a posljednji poslanik je posljednji rasul je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. I on je taj, vidi, prvi je nuh, u njegovo vrijeme se pojavili ovi kipovi, posljednji je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. I on je taj koji je polomio te kipove. Pogledaj, kronologiju. Prvi je nuh, I tu, je, tu su bili kipovi, i posljednji je Muhammed sallallahu alaihi wasallam i on je svojim stapom kad je ušao u Meku i kad je kod Kabe bilo 360 tipova svojim stapom gurao te kipove lomio ih i rušio ih i govorio vođa el haqqu vozehaqa al baqir došla je istina i nestalo je laž innal baqila kana zahuqa zaista laž nestaje laž je ko balon tipneš ga, ne ima. Izgleda veliko, je tako? A istina je kratka i jasna. Ko vrh igle? Samo malo posne, sve ono što je bilo ovako, ovoliko napuhano, odjednom ne ima ništa. Ostanu samo crpi. A, sisni kovali. Tako je. Rasul sallallahu alaihi wa sallam te kipove svojim štapom štapom polonije ovi dakle ovo je dokaz da ovi koji su vade činili tim tipovima nisu ibadet činili samo u tom kamenu o tako nego su i vade činili šta kamenju koje je bilo u obliku ljudi, dobrih ljudi tako. pa šta su, kako su njima i ibadet činili neki su ih uzimali samo za kiblo da se prema njima okreti drugi su njima i vade činili da ih sve više Allahu približi, jer se vjerovali da su ovo dobri ljudi, jel tako? Odnosno ovo su slike i tipovi u obliku dobrih ljudi, pa je se na to Allahu subhanahu wa ta'ala vidiš kako mi postojemo te dobre ljude i to je Allahu drago, pa ćemo biti s time što bliže Allahu subhanahu wa ta'ala. Međutim, to je sir, tako? Pa su ih uzimali za posrednike između sebe i Allaha subhanahu wa ta'ala i to je bio njihov širk i to je bio njihov širk oni su vjerovali da su oni njihovi zagovorati kod Allaha subhanahu wa ta'ala da su oni posrednici za njih kod Allaha subhanahu wa ta'ala i njih su dozivali njima se obraćali umjesto Allahu od njih pomoć tražili i njima dove upućivali i to je veliki širk znači posljednji poslanici posljednji rasul Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je poslan narodu koji je šta mnogo i bade sine Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je poslan narodu koji su mnogo i bade sine i hač obavljali i kod jelen i mnogo Allaha spominjali Takvim ljudima je poslan Muhammed sallallahu alaihi sallam. Kakvim? Koji su hađ obavljali i sadaku dijelili i mnoga Allaha spominjali. Međutim, šta je sa njima bilo? Uz Allaha i bade su činili još i svojim ido, idolim. Za koje su govorili da ih ibadat čine, da ih opet Allahu približe. Znači nisu njih odvojeno i posebno Jel tako? Nisu ta božanstva samostalno smatrali božanstvima uz Allaha. Jel tako? Nije kod njih las bio nešto uz Allaha i pored Allaha. Nije. Allah subhanahu wa ta'ala je kod njih bio najveće božan, božanstvo i glavno božanstvo. A ovo ispod čemu su ibadet činili ma na'buduhum illa li uqarribuna ila Allahi zulfa tome nisu ibadet činili ni zbog čeg drugog osim da ih sve Allahu približe. To znači opet je sve radi Allaha to radili. Jel tako? Sve radi Allaha i to či, činjeno. Znači uzimali su Allaha za apsolutnog gospodara. je tako? A ovi, ova božanstva, nisu i smatrali božanstvima sama posebno nego su njima i bade sinu da ih Allahu približi. Sada, Pa je tu kod njih bio problem. I to je taj sir. Znači ljudi koji imaju poslan posljednji rasul, Muhammed sallallahu alaihi sallam, su hađ obavljali, sadaku dijelili i mnogo je Allaha spominjali. I velisali, i zvišrili. Napravite poređenje. Zato to ponavljam. Zato ovo ponavljam. Napravite poređenje. Pa ćete vidjeti da mnogi danas za koje mi smatramo da su muslimani su daleko gori od ovih kojima je poslan Muhammed sallallahu alaihi sallam se objavom. I na daleko gorem stepen od njih. Ovi su mnogo ibade činili. Samo su uz Allaha još ibade činili i tim kipojima. Što se ovo ističe da se svaši da se svaki da je upravo radi toga poslan posljednji Rasul sallallahu alaihi sallam i da je upravo radi toga ohalalio njihov šta? krv i njihove meske i ratovo sa njima i sa najbližim od njih sa svojim anđama sa svima, sa najbližim rodom zbog te stvari je bio sukob zbog te stvari znači nije nisu oni ibadet činili kao što neki smatraju nekim svojim božanstvima koji su smatrali božanstvima odvojeno od Allaha subhanahu wa ta'ala ne oni su znali da je Allah subhanahu wa ta'ala ilah je tako a ove alihe druge božanstva koja su obožavali nisu je obožavali samostalno i odvojeno ne nego da ih da ih oni Allahu približe uzimali su ih za po, za posrednike prema tome ovo uzimanje nekoga i nečega nekoga, znači za posrednika, između roba i Allaha subhanahu wa ta'ala i obraćanje nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i posvećivanje bilo kakvog ibadeta nekome drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala makar to bilo šta da te to, Allah, to više Allah približi što je sirk to je taj sirk radi kojeg je došao Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Zato kaže čovjek u Islam ibn Taymi rahmatullahi alaih, kogod uzme iz sebe i Allaha subhanahu wa ta'ala posrednika da ga doziva i da od njega trazi da se na njega oslanja, kefara izma'an. Kufr je učinio po izma'u, po konsenzusu jednoglasno kod čitavog, kod čitavog ummeta. Kaže uzvišeni, ma na'buduhum govore i onima je tako šta su oni govorili ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa mi ibadet nismo finili osim da nas to više Allahu približe wa ya'buduna min duni Allahi ma la yudurhum wa la yanfa'uhum ibadet čine mimo Allaha subhanahu wa ta'ala onome što im ne može štetiti ni koristiti wa yaquluna ha'ula'i shufa'una inda Allah i govore ovo su oni koji će se za nas zauzimati kod Allaha i to je taj šit ovo su oni koji će se za nas zauzimati kod Allaha subhanahu wa ta'ala znači prvi mušnici nisu obožavali kamenje kako neki nisu. O tako? Prvi mušnici upravo su postovali šta? Dobre ljude i meleke. Nisu oni svi vade sinuli nekom kamenju, niti skulpturama. Neki su oni obožavali meleke meleke. Najbliže meleke Allah stano tela. Zašto? Pa kontal, ovi su najbliži Allahu. Najbolje da njih pitam. A oni će, kad su najbliži Allahu, najbolje je to Allahu premije. Je li tako? pa se ibade svimi melecima. To je bio njihov širk. Drugi su rekli, ne, najbolje je da poslanike, oni su najdobraniji kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa se ibade svimi kome? I tao alaih sela, je tako? Ibade svimi nekim poslanicima, je tako? Vidite tu logiku. I vidi kako, kad, ne, kad je nešto jako logično, bude pravi širk. Je tako? I bude prava propast kad bude nešto stvarno logično, tako? Pa mnogi za današnje zablude koje se pojave kažu, Pa men to nešto logično, masa I širk je logičan. Al tako, kad zaboravi šta na uputu i na ono sa čim su došli svi vjerovjesnici. Odnosno, nije logičan za zdravu pamet. Al tako, za zdravu pamet je to sve suludo. Suludo. Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji je ilah. A značenje ilah je onaj kome se ibadet čini. Pa sam se njemu ibadet čini. I kako će biti logično da se nekom drugom i vade skoro da Allah subhanahu wa ta'ala čini. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala ovim ljudima koji su hađ obavljali i sadako dijelili i mnoga Allaha spominjali šta? poslao posljednjeg vjerovjesnika Rasula Muhammeda sallallahu alaihi sallam da im obnovi vjeru i da ih opomene i da ih očisti od tog širka da ih očisti od tog širka i da ih poduči da se ibadat čini samo Allahu subhanahu wa ta'ala i da je to njegovo isključivo pravo i da niko više mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ne vrijedi i ne zaslužuje da mu se ibadat čini da mu se dole upući niko od najbližih meleka i najodabranijih vjerovjesnika, a samo li neko, a samo li neko drugi. Ostalo su još dva važna pitanja koja imam nije svečera za spomenu, a to je, pogledajte vreći, kako je stanje bilo i kakvi su ljudi bili kojima je poslan Muhammed sallallahu alaihi. Znači šta? Mnogo se Allaha spominja i ibadet činio, ali su uz Allaha još neke druge obožavao. šta, šta ovo znači? Ovo znači da su Allahu subhanahu wa ta'ala priznavali šta? Rububi, rububijet. Vjerovali su da je Allah apsolutni gospod, gospoda. Pa vjerovali su da on je taj koji daje rizik. Da je on taj koji stvara. Da je on taj koji daje smrt. Da je on taj koji upravlja svemirom. Da je on taj koji odredio sudbine. Da je on taj koji odredio eđel. Da je on taj koji Znači, mimo njegove volje se ništa ne može desiti da sve to vjerovali. Mi kad bi danas trebali takvog insana, koji u sve ovo vjeruje i ubijeđen je sad mi nisu. Da je muslimančina. Tako. Da je vlija. Turbe bi mu napravili neko. Međutim, vidi, oni su u sve ovo vjerovali i opet nisu bili muslimani. I opet je Rasul sallallahu alaihi wa sallam sa njima raz vodio. Stavljeni ih tijekom. šta je problem? Problem je što su sve ovo vjerovali, a opet i bade s nekome drugom ima Allaha čine. Makar to bilo radi Allaha. Ali su nekome drugom mimo Allaha činili. Ako hoćeš dokaz, kaže ovdje še, ako hoćeš dokaz, pogledaj, aj, kul men jer kum men sistem, e, kul men jer kum min estama i vol ardi, a men jemliku sema i vol absara, o men juhriđu l'hajje min al-mejiti, o juhriđu l'mejiti min al ومن يدبر الامر فسيكون الله رسي ko vas obskrblje sa nebesa i zemlje, ko posjeduje sema, sluh i vid, ko iz živog izvodi mrtvo, a iz mrtvog izvodi živu, ko upravlja stvarima, reći će Allah. Ko će reći Allah? Mušvic. Mušvic će ovo sve vjerovati. Oni فكل أفلا تتكون فهذا إن رسي زشت سنبويت قد تسامو بويال قد بيلي سامو المتقين فتك قد تبريزناو الله سبحانه وتعالى ربوبية بروني سدرugi آية كل لمن الأرض ومن فيها كل لمن الأرض ومن فيها رسي كما تريبادا زملا إي sve što je na njoj. I kuntum ta'alamun, ako znate, سيكونون لله رزقي الله كل أفلا تذكرون رزق السنة أنا وقاميتي ترزقي رزق السنة وقاميتي كل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم رزقي كوي غسبودار سبع نبيسة إي uzvišenog prijestolja, arca, koji je gospodar toga, što je kulu narilna. الله tu أفلا sve أوكي Reci, pa znaš to da kako se da ta peskakun, ne bojite. I vidi, mušrici su znali da Allahu pripada uzvišeno prije, prijestolje. A mnogi danas ovo prijestolje negiraju. Pa, Besim Korkut u prevodu kaže, ovoga ajeta kaže, koji je gospodar sedam nebesa i svemir. Pa uzvišeno prijestolje, arsul azim, prevodi kao svemir. Zašto? Zato što ma tu ridi je šarije negira i da se Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao iznad arsa, a Allah subhanahu wa ta'ala u sedam ajeta doslovno kaže da se uzdigao iznad arša, a dovoljno u jednom ajetu da je rekao. Pa sad dobro obrazite pažnju kakvi sve dalaleta i musivijeta oko nas ima. Sačim se sve sutrećem. I još dodatno na to Jel tako? Šta se sve danas još izra, izrađa i šta sve dolazi? Kul men bi jedihi melekutu kulli še. Reci, ko je onaj u je ruci sva vlast? Sve. Vahuva juđiru, vala i žaru alih. A on je taj kod koga se traži zaštita. A od njega nema zaštite. Znači, od njega ne možeš naći zaštite. In kuntum te alemun, ako znate se je kuru ne lilla. Sve ovo muslici znaju. Oni kažu sve to, Allah kul ka anna tusharun. Pa dobro, kako onda dozvoljavaš da budete zavedeni? Kako se onda zalučali? Kad sve to znate. I danas kad je nije nasli čovjek kada sve ovo vjeruje, da se kod Allaha zašte trazi, da od njega nema zaštite i da sve ovo, mi mislim musliman. A on još nije musliman. Još mu fali šta? Još mu fali tevhid uluhije. Još Allahu ibadet ne ti ne čini. Još nije sasvio da se ibadet čini samo Allahu subhanahu samo Allahu subhanahu wa ta'ala. I to je ono radi čega su poslane rusu. Da se ibadet čini samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Pogledajte, možete si kad se obagali hađ. I oni su imali selbiju. I oni su uzvikivali selbiju. Čujte njihove tebije. Lebejke Allahume lebejke. Lebejke la šerike leke. Lebejke illa šerike huve leke. Tamlikuhu vana meleke. Kaže, odazivamo ti se gospodara, odazivamo. Odazivamo ti se, ti nemaš šerika, nemaš sudruga. Odazivamo ti se osim sudruga kojeg ti posjediš, a on ništa ne po, ne posjedi. Pa su vjerovali da Allah stano taj apsolutni gospodar. A ovi Oni šerijike koji mi činimo ibadet, ti njih posjediš, a oni ništa ne po... Ne posjediš, ali mi njima ibadet činimo. Šta sad treba? Znači, to je, to je taj bio širk. Znači, mušnici priznavali Allaha za gospodara. Pa šta je problem? Negirali su da se samo Allahu ibadet čini. Međutim, ovo je teoretski. Ipak mušnici, koji su i ibadet činili tim kipovima, Iako su tvrdili da je Allah apsolutni gospodar, često su strahovali od tih kipova. I bojali se da im ne nanesu kakvu štetu ili da im neće doneti kakve koristi. A to je šta? Od stvari rububi, rububijeta. Pa su oni tvrdili da vjeruju Allah stano tala u njegovo gospodarstvo. Ali čim su im i vlada činili znači da vjeruju u njihov rububijet, djelimično, je li tako? Makar djelimično su pripisivali da ti kipovi i ta božanstva koje obožavaju ipak sudjeluju sa Allahom subhanahu wa ta'ala sa da ima i neku moć. Je tako? Ipak su vjerovali da ima i neku moć. Pa su činili širk i u rububije. Kao i danas. Vjeruju da ipak ovi ima i neku moć. Bez obzira da li vjerovali da ti idoli sami po sebi imaju neku moć ili da ih je Allah počastio pa im dao neku moć i počasti prema njima, sasvim je jedno. I jedno i drugo je sir, sir. Pa ćete tamo naći knjigu, ne znam, da Allah samo wa ta'ala praktično ničim ne upravlja. Tako čovjek napisao knjigu. Allah subhanahu wa ta'ala je apsolutni gospoda, ali ispod njega imaju dvojica polarnih kojima je Allah subhanahu wa ta'ala dao svu vlast. A ovi su opet svoju vlast podijelili sedmorci namjesnika. Ova sedmorca, 40 evlija ispod njih ima neki. I onda su oni svi to raspodijeli. Jedan upravlja jednim sazvijezdjem, drugi, drugi, treći, treći. Šta je ovo? Širk. Makar govorili da im je Allah to dao i počastio i tine. Jer mi vjerujemo i Allah nas je podučio da samo on sin upravlja. I da niko sa njim ne učestvuje, ni učestvuje. Da on, niko ne posjeduje ništa na zemlji ni na zemlji. Niti iznad njih. Ni jedne strunke. Ne posjeduje sam odvojeno. Niti je serik. Znači niti je suvlasnik ni u jednoj mrvici. Ni na nebesima, ni na zemlji, ni iznad Nije ni suvlasnik. Allah subhanahu wa ta'ala to negira. Kad nije ni suvlasnik, ne je niko od Allah subhanahu wa ta'ala ni pomaga. Pomaga. Je tako? niko od njih nije Allah subhanahu wa ta'ala ni pomagač, to ne ima ni pomagač, apsolutno, apsolutni vlada. I to je tek onda vjerovanje u apsolutni rububi, rububije. Tek kad je tako, onda je Allah apsolutni gospod, gospoda. Nikomu nije ni pomagač, ne treba mu ni vezir, ni namjesnik, nikomu ne treba. On svim sam upravlja. Svakom trunkom i svakom praskom. I to je apsolutno gospodar gospodara. I tako se vjeruje Allah stano tala u njegovu gospodarstvo. Ali ovi priznali su prvo, priznaju Allah samo tala da je gospodar, a onda i bada čine nekome drugom. Zašto? Zato što ipak neku vrstu rugobijeta i njima pripisuju. Jer su smatrali da ipak na neki način mogu naštetiti ili koristiti. Ili koristiti. Ili koristiti. Pa, kaže kad, se, kad smo se osvjedočili da oni su vjerovali u rububije, tako, onda se postaje jasno šta, da su narušili teuhid gdje? Ime su se i gađe činili nekome drugom ima Allah šanova a to je taj teuhid. I tu postaje jasno, upravo je ovo dokaz da je i teuhid sa koji su poslani svi vjerovjesnici šta? Ovo je dokaz. Ako su mušli svi vjerovali da je Allah gospodar, pa šta je onda teuhid? a ostaje to Šta da je teuhi sa kojim su svi vjerovjesnici došli da se samo Allahu i Badeš čini, a da se ne čini i Badeš njihovim božan, božanstvima. Zato su oni svi ko prepoznali i odmah rekli Eđa'al al-alihata ilaha wahida. Zar sva božanstva jednim Bogom učili? Je tako? I odmah su prepoznali šta značenje šehadeta La ilaha illallah. Da se samo Allahu subhanahu wa ta'ala ibadet čini. Oni su dobro upućivali i Allahu subhanahu wa ta'ala. I noću i dan. Jel tako? Ali su uz Allaha dobro upućivali i melecima i dobrim ljudima i tako dalje da bi što više Allah subhanahu wa ta'ala približili to što već objasnili. I to je bio njihov širk. I to je ono što je srušilo njihov teušid. Njihov teušid. Kad upoznaš da je Rasul sallallahu alaihi wa sallam se borio protiv mušlika zbog samo ove stvari. Zbog samo ove stvari. Da su još nekoga uz Allaha ibadatili, da tako? Fela tedu'ma Allahi ehada. Nemoj nikome dovu upućivati uz Allaha. Nemoj nikome dovu upućivati uz Allaha. Znači samo Allahu dovu upućuju. Lahu davatul haq. Njemu pripada istinska dova. Istinski poziv. Valladine ed'une min dunihi la estadibuna lahum bi šeji. A oni koji dozivaju mimo njega, ni sa čim ne mogu odgovoriti. Ni sa čim ne mogu odgovoriti. Illa će basiti kefejih ila ma ili jeblu vasa, osim kao onaj koji pus, suži svoje blanove ka vodi, da bi ona stigla do njegovih usta. Sad neko dođe i pruži dlanove do vode da ona stigne do njegovih usta. Oće ti? Ne ima ništa od toga. Tako onaj koji digne svoje dlanove do ovu kući, nekome drugom ima Allahu te šta ti do njega? Ne. Ne mogu. Ne mogu, ha? Ti će grije, ali neće od te dove. Ta dova je važna. Ona je, znači, ona je basket. Ona je basket. Ona dua u kafirina illa fi balan. I nije dova kafira ništa osim zabluda. Zabluda. Pa su oni imali dovu, ali ona balan. Ali ona balan. Pa kad dobro razumiš i shvatiš da je Rasul sallallahu alaihi wa sallam ratovao sa njima da bi oni dove upućivali samo Allahu i da bi se samo Allahu zavjetovali i da bi samo Allahu slali kurbane i da bi samo od Allaha pomoć tražili i da bi sve druge se samo Allahu činili onda saznaješ da su oni je tako kad su potvrdili da je Allah gospodar nisu da to što su potvrđivali Allahu gospodarstvo da ih nije učinilo muslimanima jer inače ne bi se protiv njih borio, ne bi sa njima ratovo da je to što vjeruje da Allah gospodar bilo dovoljno da budu muslimani ne bi sa njima ratovo, ostavio bi ih na miru, je tako? zato što mi je naređeno, je tako? šta? Umirtu an uqatila nase hata ješhedu an la ilaha illallah. Naređeno je da se bori protiv ljudi sve dok ne posvedeće la ilaha illallah. Pa kad bi la ilaha illallah značilo, nema drugog gospodara, ima Allah, ovo je bilo muslimani. I on se ne bi protiv njih borio. Je li tako? Međutim, nije. Oni nisu sjeli da posvjedoče la ilaha illallah illallah, iako su vjerovali da je Allah rab, gospodar. Ali nisu vjerovali da je on jedini ilah, da se samo njemu ibadet čini. Da se samo njemu ibadet čini. Suhi na rešnje. Mm-hmm. Znači nisu to htjeli da, da prihvati. Prema tome značenje šehadeta. Značenje la ilaha illallah. Je suština teuhida je značenje la ilaha illallah. A pa tako la ilaha illallah suštinski znači šta? Nikome se ibadet ne čini mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Odnosno niko ne zaslužuje ibadet mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer je znači e, to značenje bilo poznato bilo poznato i oni su znali da to da na to putuje riječ la ilaha illallah zato što, što je kod njih ilah bio svako onaj kome je posjetio ibadet od meleka, poslanika, kipova, dobrih ljudi, sasvim, sasvim sve jedno. Sve su to kod, nja, kod njih bili ilah. Iako nisu od njih, od tih ilaha želili šta? Ni rinska. Jel tako? neki nešto drugo, nego samo da ih što više Allahu, što a više Allahu stano tara približi. Danas, ovo ilah otprilike kod mnogih znači seji. Al tako? Gospodin, pa se obraćaju svojim šejhovima i nazivaju ih sa seji i misle da će to promijeniti nešto od suštine. Ako ne kažu za njih da su ilah, ako kažu da su nešto drugo. Međutim, ako njima dove upućuju, oni su kod njih sa alihe makar izvali kako god izvali ako neko upućuje dobu svom šehu nekom živom ili mrtvom koji je odsutan a on šapće i njemu se obraća gospodo dovolj uputuje nekome drugom i on je mušrik i ništa nema sa vjerom sa kojim su poslani svi vjerovjesnici od Nuha alaih sallam do Muhammeda sallallahu alaih sallam prema tome oni koji srce na Ajlasovicu dola, ne bi li im Ajlas djedo šta pomogao? Ništa sa islamom nema. Da Allah oprosti. Da Allah oprosti. Da Allah oprosti. Je tako? I to je, i oni su znali šta znači la ilaha illa. Je tako? To je značenje la ilaha, la ilaha illa. Allah Kaže šeheh na kraju, objašnjava da su prvi muši bolje znali šta znači la ilaha illallah od mnogih muslimana danas koji sebe smatraju muslimanom pa. od mnogih od većine onih koji danas misle da su muslimani prvi muslici su bolje znali šta je la ilaha illallah kako znamo čim je rekao Resul sallallahu alaihi sallam la ilaha illallah innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun oni su se oholili kad im se kaže la ilaha illa Allah wa yakuluna šta a e inna la tariku alihatina li sa'irin majnun zar ćemo ostaviti svoja božanstva zbog ludog pjesnika pa su odmah shvatili da moraju ostaviti svoja božanstva a mnogi muslimani danas misle da la ilaha illa Allah u stvari treba samo izgovor izgovoriti Pa onaj ko misli da mu je dovoljno da kaže la ilaha illallah, manje razumije la ilaha illallah od prvi mušlika. Bolje što oni razumili la ilaha illallah. Pa kaže kako hajra ima u čovjeku koji misli da je musliman, a ne zna o la ilaha illallah ni toliko koliko je znao Ebu Džehl. Kak je fajde od njega? ne znao la ilaha illa Allah ni toliko koliko su znali prvi mušri. Ni toliko ne zna. Oni su znali da se ne misli da treba samo kazat la ilaha illa Oni su znali da treba ostaviti sva božanstva mimo Allaha stano tela i samo Allahu i bade činiti. A ovi danas misli treba reći la ilaha illa. A kaže oni koji su malo pametniji od njih, oni misli da la ilaha illa znači nema drugog gospodara mimo Allaha tada pa je dovoljno da priznaš da Allah šta stvara, obskrblje i upravlja. A prvi mušnici su u to to vjerovali, pa opet nisu bili muslimani. Pa tako da brojni danas koji se pripisuju da su muslimani, su daleko gorem stanju od prvih mušnika sa kojima je ratovao Rasul sallallahu alaihi sallam. I zato kad ovo čuješ i saznaš, raduj se. Raduj se. Sad, kad ovo čuješ i saznaš i prije ovoga kad si ovo čuo i saznao ne bi da si sad prvi put to čuo raduj se raduj se posebno se raduj što te Allah smarva tajara dao tu blagodat da ovo naučiš jer je ovo suština bez ovog tevšira niko neće uspjeti i niko neće biti spašen i da shvatiš u kakvoj nesreći i kakav je musibet zadesio ljude oko tebe i da sad ti trebaš da ih pozivaš i da im ovo objašnjava i da ovo i da im ovo preneseš volim Allah subhanahu ta'ala da nas uputi uključi na pravu put volim Allah subhanahu ta'ala da nas uputi uključi na pravu put volim Allah subhanahu ta'ala da nam poveća iman i uput da nas sačuva svaki zavrde da nas učini muvehidima iskrenim Allahu subhanahu wa ta'ala robojima da nas sačuva od džehennema da nas sačuva od svih puteva koji vode džehennem da nas uputi na pravi jedini ispravni put koji vodi u džennem Allahu milost i njegove blagodati volim Allah subhanahu wa ta'ala da nas vodi u džennem spasi od džehennema volim Allah subhanahu wa ta'ala da izliči naše bolesti Amen. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da izliječi naše bolesti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da izliječi naše bolesti. Da pomogne dužnicima da vrati svoje dugove. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne našu braću muđahide koji se bore na Allahovom putu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da brza svoju pomoć pobjedu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini muđahidima koji se bore na Allahovom putu. Koji će svojim rukama i svojim životima i svojim mjestima uzdizati, uzdizati Allahovu vjeru i uspostavljati Allahov šarijet na zemlju uspostavljati Allahu pravdu sa kojom je Allah sanu ta'ala poslao vjerovjesnike i objavio knjigu. Molim Allah sanu ta'ala da nam podari bereket i poveća bereket u traženju znanja i učenju ove vjere da podari bereket u našim porodicama u našim nasljednicama molim Allah subhanahu wa ta'ala da podari bereket u našim imecima i da je nas učini od onih koji će ga trošiti na Allahovom putu. Amen. Volim Allah sanu wa ta'ala da nas učvrsti, da nas obaste saburo i da utari hrabro su naša srca. Da nas učini nepokolebljivim na putu istine i da nam podari razboritost u osudnim trenutima. Molim Allah sanu wa da nam podari razboritost u osudnim trenutima. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji se ne kolebaju. Volim Allah subhanahu sano ta'ala da nas učini od onih koji se na pravom putu ne kolebaju. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uvedu u zemlje i spraši od zemljama. Bosnija da ovaj Ako je vrijeme za ovu sve za. Ako nije, ako nije, onda... Ako neko od vas ima sada dodati Good.